Nico Solas. Agur eta ongi biziko Solas, eman aldi juntarat. Oparien sasoin bete-betean txartuak gira, ez da besterik ikusten ez eta ere aipatzen, egu opariak egin behar dira izariz kanpoko konsumo batean sartzea jendea gomitatua da, zorretan sartzeraino. ino. Familien, elkarteko maider eh, jorregi giberik aipatuko dauku eman aldiuntan, zer lan eramaiten duten sailortan. Behar orduak manaturik edo gehiagikeriak saiestu nahian, manera bada opariak merke egiteko. Ganer edo sehaska usteak biziki arrakastatsuak dira. Horietariko batian izan gira bestalde gurekin dugu ere hemen maide ger eta bere familian zozketa maneran egiten dituzte opariak bestari balioa emanez. Azkenik, olentzero beti susendea jostailu hautatzean egukia otedea eman kizonuntan lagunduko dugu. Baina, lehen lehenik, nuntik heldu da oparien eiteko ohidura hau. Antropologoa den anuntzi arana gurekin eman kizununtan, ongi etorri zuri. Bai, eskerrak, <laughs> ongi izan zueke. Bo, nik ez daki sobera, no, noiz, noiz den ez dakigu, aspaldiko gauza, aspaldiko itura dela, baina ez orain bezelakoa. Nahi baduzu nik, eh, pentsatzen dut oraingoa guztiz, eh, soberak, zuk esaten duzun soberakina dela, eh, mm dela, eta jendea oso atxikia dela olako gauzari. Orduan ikuste dut, atxikimendu hori eh, espre, esplikatzeko izan beharko dela razo inazki eh, azkarra, eta behar bada, baina nahi ziur, eh, nire hipotezia da, eh, eh, aintzineko tradizioan badela zerbait. -hmm. tradizioan eta hori Europa osoan, urte bukaeran e, ohitura da eskeak egitea. Hai, bai. Eta urte bukaera ez da bakarrik egu berri da urte berri. Ze, e, historian, e, bakizu urte bukaera e, Europan asko aldatu da, ez da batzutan izan liteke e, kasikumia zaindu eta bestetan pasko. Eta bai. bitartean urte azierak eta bukareak izan dira, datak aldatu dira. Mhm, mhm. Eta hori da, beraz, et, hemen ezagutzen da, ezke egiteko eguberriz, eskea egiten da, eta, eta ezke egiten dutenek opari hartzen dute. Mhm. Eta eskelariai ematen diete, horiek ere opari egiten dute. Hmm, Ez dakit nola ikusten duzuen Hori da, hortik heldu ditaike dena den zerbait, truke bat bezala, eh? hori da Bai, baina nun baite e, gauzak kontestu aldatu da. Garai batez, eskatzen zutenok, izaten ziren oraindik jendartean arraz integratuak ez zirena gazteak izaten ziren, aurrak ere bai, askotan, eta orduan bazen hori ez zuen ari, ba, bizkaian bada e, ezakera bat, ezaten du, ezaten dute patakon, daukanak ez daukanari emon, emon e, da, bizkaiera zeman. Bai, bai, bai, eta bada alako, azpian bada alako ideia bat eh, daukanak ez daukanari eman behar diola. Eta gero bada beste gauza bat, eh, maskaratuetan ikerle klasikoek orain hori oso kasikantzia da, baina gehienak ados dira ikusteko maskaratuetan eta tximiniak etortzen, etortzen diren olakoak, eta tximiniatik ez dira bakarrik etortzen, mo, etortzen dira hilak, etortzen da gurean olentzero, e, noel ere bai eh, lotua da e, tximiniari, mhm. eta um, italiako befana, eta beste lamia batzuk, e, tximiniatik etortzen dira batzu, eta hoiek azki e, lotura zerbait dute batzutan, kasik esplizitoa bestetan, askoz eh, izkutuagoa, baina hilekin. Aha, Hilekin. Orduan, e, biziek eh, hilekin dugun egin, e, eh, egin bide hori, nahi baduzu, e, bera harragitzen da, bueno, hilek berraragituak dira eskaleen, eskaleetan. Egiazko pobre-pobreak edo edo hori, edo jendartean oraindik e, ez duten, auk eta hori dira aurrak adibidez, eh? Mm. Ze aurrek ere eskatu izan dute tradizioan. Mm-hmm. Ez behar bada momentu berean, mm-hmm. baina eskatu izan dute. Eta behira noraino jendeak eh, sentitzen zuen leku batzuetan ematea benetan beharrezkoa zela, egin bide bat zela, eh, bueno, hori segurazki leku askotan gertatu da, baina nik irakurria dut bizkaiko, eh, bizkaiko mendebaldeko herri batean, Nere adin, ez, nire, behar bada aurrek, nire aurretiko belaunaldikoek, kontatzen zuten, ze aurrei intzaurra eta ematzen zietez, da? Mm-hmm. Eta kontatzen dute, e, zelauruan, intzaurzakuak eh, dilindan zituztela eh, telatutik, eh, etxeko aurre janez ditzatela. Jaten balin bazituzten gero, eh, ezke etortzen ziren aurrei, ez zuten deus emateko. Eta hori, hori izugarria zen, eman, eman egin behar zen. Hmm, hmm, hori da, Oden, zure iduriko opari egite hori da, eskelarietaik heldu da, pobrearen eh, ganik heldu da. Nere ustez lotua da, ez nik mm. ez ez ez bai, bai. frogatu hori badela, baina ideia bera bada. Mm. Eta gero zer gertatu da, bueno, orduan, eh, orduan eskatzen zutenak, e, bueno, ez dakit goze ziren, baina ez zuten e, otordu handirik egiten, ez Eta orduan, biltzen zutenekin alako ase, ase bat egiten zuten, eta, bueno, hori urtean ez dakit zon bat aldiz, ez da, ez da gehiagikeria. Mm. Ba, hmm. orain zer gertatu da, orain gertatu da, azea kasik egunero egiten dela, eta gero, eh, festak heldu direnean, be, azearen gainean azea. Eh. Eta, eta guztiz aberrante bilakatu da. Guztiz, bai. oraingo sistema berrantea da. Ez da arrazoirik, eh, gozerik ezarenean, gero eh, olako, olako txitsipapak egitea edozin momentutan. Mm. Eh? eh mm. mm. ustez arazoa ez da eh, eguberriz egiten diren e, azeak, baina urte osoan egiten diren azeak, hor, hor, da, hor da problema. Edo orduan, edo hobe da urtean pizkat zurrizatea, ez? Mm. Eta, eta festa egunetan ospatzea. Hori da, Azkenian, hori ere da, ospakizuna berluke izan zinez opariaren inguruan, eta ez da gehiagoan beste, azkenian. E, zinundik ere, ez e, hori e, nahi baduzu, ukaria, ukariaren gainean, eta, eta, eta sobera da, sobera da. Soberakina. E, e sobera. Bai. eta gero hori, normaletan lehenago ematen zen, jendeak behar zuena. Bai. Mm Beraz, e, Ba, ez bezakite, eh, txaldeetan eta behar bada ezenik ez dut gozea ezagutu. gure aurrekoek bai eh, gozea ez dakit, baina eskazia zerbait bai, bai nik entzun izan dut nire herrian, eh? Mm -hmm. Etxe batzuetan, ez zela benetan, jaten zuten doi doia, ez? Eta orduan duan, zesta heldu zenean eta eskeari esker, olako haze bat egiten zutenean, be, ongietorri zen, ez? Mm -hmm. Zinez ongietorri, mhm. ezen, sobera, ezen soberakina. Eh. bat ere, bara orain bai. Mm. Eta gero begiz, egia da, Jesus Auga, Aita Noel edo Per Noel, gero Olentzero, horiek pertsonai horiek guziek eh, eman da rola bat, pixka bat eh, opariak eskaintzeko eta delako komerzio handi hortan sartzeko. Ba, bai, bai, bai, hor sartu da sistema nahi baduzu, eh, sistema eman dezagun kapitalista deituko dio, ez dut beste beste sistema bat eta eta sal, saldu beharra, saldu beharra eta eta diru egin beharra, ez? Baina pertsona joiek ere, e, lehenago erabili orain e, eh, olentzero orain opariak ekartzen ditu. Baina lehen olentzero eta orain ere bai, eskekin, eskalari, eskariek, eskalariekin ibiltzen zen. Ai, ba, ba. eta orduan pasatu da esk, eskale izatera edo eskalekin ibiltzeko e, es, e, opariak ekartzeko. Ba, bihurtu da nun bait, bere, mm. bere simetriko nun bait bilakatu da. Mm. Eta Noel ere ala izan zen, eh? Noel, Noel mm, erdiaroan Noelen izenean e, eskari, e, eskalek e, eske egiten zuten. Eta errege, ma, e, Espainian diren erregeak ere batzuetan eta e, gina izan da, ateratzen zi ziren errege gazteak, errege jantzita eta eskatzen. Hmm. Beraz hor bada, holako truke polita da hori, ez? E, bihurtze do bilakatze hori. Hmm. Eta mm, hori be, beharra orain beharra sentitu da aurrei nahi aurrak gastatzen dira izugarri eta eta orain bakarrik da aurrei ematea aurrei eta besteei ematea ematea baina jadanik behar ez dutenei. Hmm. Ba, nik uste behar ba, eh, aita noel taulentzero eta nitakita zer, ba, mm, behar ordiak ere, kerriko dut, krisiak ere, behar ba, ez direla hain eh, aberatsi aberatxizanen opari horien guzien erosteko, eta batekin beharko dela egon, ez ondoko urteetan bai, ere? Bai, baduzu gutxi du, gutxiago dutenek hori egin dute, baina dutenek zen nik uste dut segituko dutela, eh, ah, hmm. ez dakit, eh, baina itxura badu, eh? Mm, itxura e, badu. Dut mm. uste hori bere aldituko dela, hor, mm. beharko zen benetan konsientzia gure, gure gehiagikerien konsientzia hartu eta eta gauza pizka bat baretu, ez? Eh, mm. Bestela ez dakit noragoaz, planeta haitua da, planetak ez du gehiagorako ematen, mm. Bai. E-, eta alere ustiatzen eta ustiatzen eta ateratzen e, ez, ez da posible eta eta pozointzen eta pozointzen eta pozointzen hmm. eta gero e, gainera dan, neurri handi batean e, pobreen gainean ze hoiek lan egiten dute miseria batengatik ez mm. e, Bengladesen eta holan izan dira berdikitan olako eskandaloak ez da langile langileek zer eh, baldintzatan zer baldintzetan lan egiten dute bai. eta horri esker eh, guk hemen dugu merke merkia gauza asko eh, erabili eta botak hasik egiteko. Mm, mm. Bai. Prezeski anuntzi, ba, hortan geldituko gira nik uste, nun ez duzun besterik erraitekoik. E, ez mm, ba, izan gira, joan den eh, igandean eh, toki bat etarat, zuk errana duzun, duzunaren e, haritik jarraiki zerrana baita jende batzuk hasi direla, pixka konzientzia hartzen, bo, biharren eskuko pari batzu, edo biarren eskuko erosketak ere egin ditaizkela, botatzeko orde aldi bai. bai. Eta hori ere azpibagatzekoa da, gero tagiago entzuten baita. Bai, eta gero ere ez, ez denei, ez zaie denei opari egin behar. E, bueno, tradizioan esan behar dute. Tradizioan opari egin zaie behar dutenei. Hori da. Ez denei. Hori da. Ba, milesker, ondoko egunak arte. Bai, ez adiorik. Biziko solas. Biziko proposatua zaukun kontsumo soberakin hortan sartu gabe, badira elkarteak lagungarriak direnak eta beharretan diren familiak inguratzen eh, dituztenak, horietan baiunako familien elkartea. Maider eh, Jorri Giberri elkarte hortakoa zitugu eta telefonan zira gure gaurko emanaldian. Lehenik behar ba hasi baino lehen gai hortan sartu gabe, reiten aldaukuz duzu, zuen elkartearen egin bidia zoin den? Eh, familien uh, defenditzea, errezibitzea, behatzea, ez dakit eh, eskabaraz nula, errepresentatzea ebai, ni alokazioan familialek esan naiz, Eh, Aselem eta eta bai uh, badugu uh, gu elkarteko familien botzan hitzan elkarteko familien eh, Tokia familien uh, leki, familientako hartzen diren tokian uh, eh, mm. representation, bai, bai, bai. ordezkaritza. Defenditzia, behatzia, dosierak hartzen ditugu, eta nire ustez beharlike gure helbidea behar luke diakin, 20 rue Lagreu Bayona erdian, mm. eta guaizupeko kartielean egiten ditugu permanentziak. Mhm. Hori da, eta edozoin sailetan izaiten alda, alokazione sailetan, izaiten alda, kontsumo gora beretan, aratunatetan, denetan? Ba, egu familia, alkarte familia generalista ez dugu, familien bizia ez da pixkanak, pixkanat, ba, familien familia zer nahi erantzun eh, bat dute edo kezka eta intxatzen dugu haien behatzi er, erantzunan emaitea. Diko abokatu ekila lan egiten dugu guk ezgia, ezgia juristak, eh, bada dugu gu eksperientzia, baina elkarte daten aberrastasuna da ere elgarrekin lan erantzunan eh, e, eh, txemaitia intxatzea. Mm duzie emendatuz doala eh, doatzila arrangurak, familien arrangurak? Ba, hoi, uh, duda ikabe, Eta ez naiz segur egon guziez, hau guziek eh, ben jaten dutela. Eta oparieri doakionez orai garaia baita, maidea jorri giberri entzuten da ere batzu, familia batzu, eh, zorretan jartzen diela opariak erosteko beren aurreak. Ba, zuke haiten duzuna egia da, hoi, male ikusten dugu zoretan erostia familie bako nahi behil duke, berre haura, irri plazer egin. Eta hoi ez dugu kritikatzen ahal. guk zer eraiten dugun eh, ez dela jokoan edo eh, gauzan presioa importantena, bena, jokoa egosten delaik, zer permetitzen din, eta zer momentu pasala esan familiak elkerekin jokoak haitatzen barin badute. Bad, badituzte barkatu behar. Mm. Nik hoi lehenik eran ezake. Gio bada erosteko tokian itx eta ez horretan otoia sartu. Eta badia joko modernoak eh? nik ez da ni, eh, Usagerien aldetik onak direla e. Eh, mm. Kusten dugu nula internet eta telefonatoriko gauza baliosak dira. Bena hau bat ustea e sobea hoiekila, eta hoiek guziek bat ute ere kostu bat. Hoi behar da ikusi bakotxak zer dirudin eta zer uh, eh, emplegatzen aldin joko hoien ondoan. Jo bada tokian itxe, eroste da alduzuna, eh, garder eh, huste hmm. eta bada holako toki, jokoak, eroste da aldirenak, E, eh, untxa, ez hautsiak eta gora, eta baliatzen ahaldi ere. Hmm, hori da, eta okasionezko eta jostagailuak ere erosten ahal direla. E, zieko mm, urgunetik edo urbiletik nola ikusten dituzue familia horiek oaiko sasoinean eman dezaguna? Ba, nik nahiz beti segur... Uh haituak ikiten dituzte eta hane xoliz ikusten ditudan familietan, hane xoliz, bende berre haurek, obligatua dia erraitea, ez dutela errosten ahal, horrein hau baten eh, plazera e, bon, kusten da. Mm. Ben anik, jalere, ikusten duk, familiek xintxoki uh, eh, hoi ikusten dutela. Ah, ah. Ez da irriteko orai edena den, eh? Lehenik jatekoa? Ez bate, bate. eta jo, nire ustez guk burasua erraiten duguna, hastien erraiten hauzuna, eh? Ba, jokoan itxen koitzia, ez da abantailaik handiena. Eh. Hau ere behertzaie eh, ikasi eta erran nola posible den ez posible, haurek ila hitz egiten da eta haurek dute. Eta mm. gran itxan gure ekuk ikusten dituzten familietan, beste familia etan beno hanetxez gehiago berre buruan zahartiak dira betakite beharunia zer da egon guziez. Mhm. Eta lehen, lehen beharunia, dela egon guziez diatea. Hori da, hori da. Ba, mil esker maideak eh, jorregi berri, eh, gure mankizunian parte harturik. Bai, bene bon, familian, o, eta elkartasuna, oidia, o, parik handienak ere biziko solas. Eta pausaino bat ardezagun biziko solas eman aldiuntan Euskal Iratietan, pirritx eta porrotxen gunekin. Eman eman, elkarri eskua! Ayambi, yambi, yambi, el epetiti, wow, wow, el epetiti, wow, wow, ti, wow, ti, wow, ti, wow. Ti wa ti wa ti ah! bimbi e le petitti wow e le petitti wow ti wow ti wow ti wow est petite, petitti wow ti wow ti wow ti wow Eskuak buru gainean! Ai, yummy, yummy, yummy, e le petitti wow e le petitti wow ti wow ti wow ti wow Oraingoan eskuak zorbaldan! Ah! dir que ell viu al boco ell. yummy, yummy, helem petit diu ou, helem petit indic,

Iziko sola seman aldiuntan jostailuetaz ari gira, oparietaz haintxusen eta mm, familien eh, elkarteko maider jorregi berrik haintzineko eh, minutetan errandaukun bezala, bada manera bat eh, ba, opari merkeak biltzeko, aski da, joaitia, gero eta gehiago arrakastatsuak diren gane guzte, dose aska usteetarat, hainitz jende bada, trukea nahi dena, okasionezko gauzak eh, Eh, saltzen. Ixarriko eskola publikoak joan den ikandean bat antolatzen zuen eta han ibili gira eta Miriam atxeman dugu zerbaiten bila etorria. Bai, e, bo, aurrentzat jauntziak eta jostailuak eta bo, zerbait autatzen aldute, aldi, eh? zerbait ezkario, kipia eta ezkario. <laughs> Hala, prezeski olentzer hori egeiteko jindainunat, eh, astirien edo zerbaiten txeka, berek autatua edo begistatia, Balio du, uh, eh, jostagailuetan berezikio, una ditia usaila bauzu? Uh, Bainik bat dut usaiak, eh, bai, eh jostailu hainitz erosten ditugu, eh, merke baitira ahunt eta estatu honian usu, eta ara, eh, jostailuak eta ere, jauntziak, baina jostailuak ere, bai. Hmm e, gainerat e, ba, gomita ere luzatzen aldugu e, hor e, zuek ere hemen e, eskola publikoak du egiten isagin, baina ikastolak ere gauza berdina egiten du, bai? Hortzaiziko ikastolak e, antolatzen du elduden hastean bidarrain, elduden igandean e, abenduaren zazpian e, bidarraiko trinketean sehaska uste bat hortzaiziko ikastolaren alde hor joan badaliku deitzen aldu zioinu, mm. Eh, zer da, eh, desberdina da eh, gaurkoarekin, horziek haur jauntzi jostailu eta denak dira? Bai, e, bidarrein izan den da, aurrei buruz bakarrik, hemen ba, da gane ustea, baina han sehaska ustea baizik izan izanen da. Antolatia, ego berri buruz, pentsatze ginuen, ara, pixka bat, ara, opariak prestatzeko, eta mm. ez beti gauza berriaren erosteko, ara, latu behar baitira. Mm. Zu, um, um, zure ofizioan, eh, anitza izira aitama eta augekin, zenta zira PMiko eh, langilea zira, ikusten duzu, hor, eh, soberakin aire bat badela oaiko egunian jostailuen inguriana Bai, sustut augei eh, buruz, hainiz gauza komerzialak dira, eh, uh, posatua dira jendeak erostea, eta aur batu, <laughs> aur baten behar direlarik, bon, ursu nahi dute ere gauza gauza berriak nahi duzteukan, baina ikusten dira ere gaur eh, hainitz uh, eh, burasu gazte olako se askatak gana ere ibiltzen, uh, uste dut, uh, guai diendeak ulertu duela ere, uh, mm. beste manera batez egiten aldirela gauzak. Hmm. Batzuk ere diote, ba, jende batzu ere zorretan jartzen direla, josta gailuak erosteko, uh, beharretan jartzen diela. Bai, zeren ustez, sos guti dutenek ere nahi dute beti uh, oberena ukan horien aurrentzat, uh, Eh, bon, hori da beti uh, eh, oberen aukaitia bainan uh, eh, egia zorretan ziartzen dira diende zomaitzu, hori segur da, eh? lanian mm. ikusten maititugu, uh, bai aholko bezala, e, txipi-txipien dakota, zua ibaitzira beti zure eh, eguneroko lanian eta baitoz hiru hau jere, e, eh, zer jantzinezake, txipi-txipi horiek zer behar da ba hartu gaurko, gaurko merkatian bezala, ze jostailu mota? ah, bo, badira, e, ere jokoak edo e, ba, imitazione jokoak nahi baduzu puzeta eta hori guziak, pupetak eta horako gauzak, zita hori zikirka eta ere, e, pff, nora gaiten jende adiostatzeko, e, eh, jo la delakoak badira hainitz gaur ikusten ditut, nostaz goberiko berriko eh, prestatu, eh, prestatu dituzte jendeak, me balio dute, horiek dira, bizikikario dira, eh, usaian, eh, magasinetan, me gaur ba, bada handanat. Bon, eta liburuak ere. Abai. Ah, horiek edozoin adinetan betire hartzen alda. Bai, edozoin adinetan, egia hori merkez direla eta uh, liburuak bizikikario dira ere, liburu bat bada aurrentzat ere, beden 6-7 euro segidan. Mm. Bon, behar dion gomendatuko dugu ba jendea eta ba olentzero, gindain alduen igandian? Bistanena, ah, plazerek entzuen behar gaude bil <laughs> Bilesker, Miriam. Eta hortik uh, urbil, uh, ama familiako bat, bere alabarekin, uh, zer nahi pusken saltzen ari, eta horietan jostagailuak. Bai, egun hona, eh, aurren jostaiu batzu txikiak zirenak, eta beraiek nahi dute saldu diru pixkat egiteko. E, gaurko egoraekin gainerata, gu saia dugu eh, bat bestiari emaitea puskaka, Orduan ah, lehen urtea da eta deliberatu dugu aurten zertako ez saldu presio merke eta eta uste dut oh, denak atximaiten dugula presio guztitan eta ah, ontsa dela merke, merke erostea eta okasinoezkoak sustu aurren justaiok eta ah, gero gutxi baliatzen dute eta demografite pasatzen baita. Hoaitan hmm. mm. hor ikusi dugu estian ere, bizikleta bat, mm. kasik ez bat eh, balio handikoa, berroi eurotan joitea? Bai, bai, bai, bai berria erosia eta gero aurren aurrak ibilia, aurrak ahondituak eta berrogoi urutan, bai, jona, hau hmm, hmm. pari derra da. Gainerat. Hori da. Eta merkio. Eta merke. Hmm. Bo, eta ola, usaila hartzeko e, delako gane guzte hauetan, zehazka guzte hauetan? Ikusiko, lehen urtea da, lan da prestatzea, ah, ah. lekua behar da gero autotan eta ekartzeko, beharrik laguntza ukan dutela, bestela gero ikusiko dugu, nola martxan den eta... Mm, aurrak segitzen malma dute ere, zertako ez, kusiko. Bai. Hala, aurrek hori, eh, alabak eh, leirek erabaki du ere bere jostailuak bai, bat saldu. Baitea, bai, bai, bai, bai, diru pixkat beretzako, atxikitzeko, eta ikusten dute ere beraiek ere diruaren balioa eta gauzaren balio ere. Bilesker. Jauretaz. Biziko solas. Biziko solas. Hala, beste manera bat uh, opariak merkeiteko eta batzuk jote ere, sekulako aferak egiten direla gane guste, zehazka uste horietan. Badira hainbat memento hauetan uh, antolatuak direnak, bidagaikoa ipatu dugu, baina seurniz uh, zuen etxetik urbil, holakorik ere badela antolatuik, zoazte balio du kuriostatez bezik, ez da ere. Eta beste manera bat ere kontsumo ikaragarri hortarik ateratzeko da familia batzuek antolatzen dutena. Hala nola, familia batzutan opari bat jende bat hori ezagia dute plantan eta hemen dugu maider gurekin mm, horren eh, aipatzeko egunon maider? Ilesker, Orduan, ale, zure zuen familian, eh? ager bizkai familian, nola pasten da oparien egite hori? Molde berezi batez gainerat, gerota gehiago, hedatzen aidena orai, eh, nekantzazu, kondazazu lehenik, nola egiten duzien txuxena, opariaka? Beraz, eh, egia uh, da, behazken urte hauetan, beraz, hola funtzionatzen dugula, gero xusen noiz hasi uh, ez dakit, zen ustez, ba, badu, ba, kasik, uh, eh, zakit, sortzi bat urte, eta berak, erabaki ginuen eh, ez sartzea nabazu uh, kontsumo, kontsumo hortan. Mhm. Eta eba, ikusten ba egiten, opari hainit ere bat zela egiteko bebako txari, azkenean ala plazer egina egin ere uh, piskat deneri, baina uh, opari baten bidez egin behar zenez dudak uh, baginituen. Mhm. Eta orduan, eh, bon, janik erran behar da, egu eh, denak biltzen ziztela, eh? aita txea matxiak, aita amak, bai. lehen kursiak, den denak, hor, eh? Uh, Heldu da nombre polita. Bai, polita da. Ba, eme ez da ere uh, zabal, eh, zabala, ez gira familia, familia handi bat. Eta uh, egu berri hain biltzen gira, hila bete bat lehenago, uh, urte bete eh? uh, bazkari baten ingurian, eta beraz zozketa prestatzen dugu. Beraz, uh, papertsuak prestatzen ditugu, bako txaren izenarekin, eta gero beraz ala, eh, <laughs> baskariak eh, balio hainiz baitu gure familian, eh? uh, ala, desertan, beraz, uh, zozketa hori egiten dugu, bakotsak papernio bat hartzen du, eta beraz, eh, agertzen den izenan, do izenari, beraz, uh, oparino bat egin behar dakoku. Zeta hmm. hori ikusi zinuten, pentsatzen zinuten, ala, opari bat askizela, jende bakots, zerbait, bai. gestu bat, hori da azkenian, eh, keinu bat bakarrik, ala. Eh? Eza bortxaz, ere oparia ondia, eta borren dako ere pixkat uh, bezalakoak ere finkatu ginituen, ala, buset eta tipi batekin, gehiago pixkat bihotzarekin diren ere uh, opariak, izaiten alda ere uh, errekuperatua den zerbait, edo nun baita tximana, zekita, batetan, edo bigarren eskuko zerbait, ala, eh, boigia piskat denetarik izan da, baina ez sosaren inguruan den, ala ere, eh, ez sos gehiago, edo ez sos hainitzetako uh, opari bat. Eta ja, beraz, hola, ala, beti beraz Baskari hortan zuzketa egiten dugu, eta badakigu beraz egu behiko Baskari edo afarian beraz, uh, ala, keinu txiki dugula, uh, aldetik, eta, bola, konten mm. Errazuta, eh, mm, olentzero ados da, eh, sistema horrekin, ze pentsatzen du olentzerok zenta, ala, olentzerok baitituk hartzen, eh, opari horiek, non baita? Beraz hori ere, beha urrak ukan haintzin jadanek asia ginen, beraz, ala, ez ginoen gehiegi olentzero saharazten, mainan orain, uh, ala, simpleki esplikatu diegu ere, zozketa moduan, esplikatu diegu gure aurrera, uh, zozketa egiterakoan, beraz izen bat hartzen dugularik, uh, ala, be, olen zero jakinean ezagri behar dugula, beraz, gure etxean ekarri behar dola opari bat, beretako, hartzen dugun, beraz, izenaren dako. Hala. hola. Ah, Eta mm, gertatzen alda zien eh, sistema horrekin, eh, aur txipi batek bere aita txiri inberdakola zerbait? Hori da, hori da. Gero uh, gertatua izan da, ala, aur batek zerbait prestatzea, uh, eh, marazki, dotindu, edo eskulan eder bat, eta uh, eh, olentzer hori gortzea, Eta azkenean, uh, eh, olen zerok, mirako iluz, biztadena, egun hortan, ogoita lau gauean, mm -hmm. ekartzea, aujak egindako zerbait, beraz, eh, noh baiten dako. Bai, bai. Zenta, denen jakinian egoiten baita, ere olen zero, ez nuntik nola, baina badazki denak, alta, ez du tabletaik ez deusearek, ez du internetik baita ez bada, eh? ez du pentsatzen, ez. Eh, Aspaldi daniko, eta ohitura badu, eta usaila lan horietan eh, hartzeko, mugatzen dituzuela ere, sarian eh, egan nahi baita hori ere biziki importanta e, eh, bai, ez bai, bai. soberakinetan sartu gabe. Ez, bo, ez gira, ez dugu ispiritu hortan ere eh, gehiagi sartu nahi, eta behorain arte, ala, egin ditugun opariak aski eh, xumeak uh, edo simpleak dira, eh? Mm. izaiten alda, eh, zakit, ahno botoila goxo bat, on bat, gasna bat, uh, bizpairu bertso ere uh, idatziak, eta hori kuadro baten bahnean ezagiak, liburu bat, uh, ze izan da orain arte, uh, norbaitek beti aipatzen zuna espainolaik ikasi nahizula, bera zola irri egiteko, be, espainoleko metodo bat ere eskainia izan zaio, mm. uh, bo, gauza simpleak, egia mm. <laughs> Eta badakigu haiko jendartean, of, eh, soberakinekin, hain nitzopari opari berdiela, batzu beste entzuten ditugu, bai, nik ukan ditut hiru pari, ah, nik lau, besteak bost, Eta zien haurek, zer diote batekin gelitzia egun hartan edo busatia dira azkenian? Bo egia da gero ba, gure etxean hola denez ez dute galdera gehi egi <laughs> pausatzen hmm. egia ezan, gero bai beti komparaketak egiten dituzte lagunek guan dituzte la zazpi, sortzi kopuru handiak ere jakatzen dituzte bai. baina bai gu ez gira dioko hortan sartzen erretebe bai ala da jenetxean, baina no, gure etxean ala simpleki egiten dugu eta ez burua uste gehi emanai ere olentzer hori eta Hala, eta gero boda gehiago ere bazkari edo afariaren inguruan. Beraz, mm. uh, eh, ala, opari edegena hori dela, azkenan denak elkartzea, eta elgarrekin uh, pasatzea momentu goxo bat, eh? Mm, mm, mm, mm. Simpleki. Maider, gertatu zauzu, zuri buru haustu ikara, ikaragarria ukaitia, zosketan uh, eh, izen bat ateratzean? Gertatu zait, uh, bai, <laughs> irugarren aldikotz izen bera ateratzen duzunean. Ah! zira, huf, bo, behorain, ega... Gertatzen da hori de. Gertatzen da. Azortea, eh, hola da, eh, eta... Bai, espiratua izan behar da, eta bon. Gero hola, elgar laguntzen dugu, eta... Mhm. Eta sekretuan atxikitzen da? Atxikitzen duzia sekretuan izena nori merden eh, edo ez beti? Eixatu gira, baina negia da aurrekin dela. Segidan da, salatzen dituzte gauzak eta mm. eta guk ere ba, gure hau jakira, eh? guk ere maite dugu jakitea mm. besteak mm. izena duen, eta nork ginen daukun oparia, eta bo, bai. horrekin eh. zari gira, eta momentu goxo bat pastzen dugu. Eh? Bai, joko bat, bilakatzen bai. da, eh? joko poli ba, bat. Ba, ba. Eta indaja ez gehiago uh, ala, elkar uh, elkartze hori, hori da. Oparia, oparia da, ala, bazkari doa fari bukaeran etortzen dena, baina, uh, eh, ala, ez da, Mm. ez du badu baio txiki bat biztan dena, mm. baina ez du eraz uh, eh, alimarekoa ez. Mm. Bo, Maider, mil esker hasteko, eh, zure lekuko tasuna indako, bo, erran behar da, ziztela bakarrak, bat dira, bai, hola, gehiago. da. Bai, uh eh? -huh. entzuten da, eta ja, ere galdein daukutela, eta ala, zinez nola egiten dugun, eta bala, dela, fin, ona dela, batzuen burua uste bat baita, eta hala baitituzte eh, kasik hamar bat opari egiteko eta bakotxa, bakotxak, eh? mm. beraz eh, badute butxeta haundi bat mm. eta mm. hala erranez azkenean hala balioa emaitea ere beste zerbaiti ez dela hori importantena Ala, dia konsientzia hartzen baldin bada eh? ez da gaizki irabazia da dia <laughs> Hala, ba, mil esker maidea eguna da bai, eta besta honak orduan, eh? Oh, bai. <laughs> bai. familiana. Eginen dugu zerbait, bai. es que ricas biziko sola semanaldia jarraikitzen duzue, opari jostailu eta zari gira, eta gure psikomotrizilaria den mailiz iregoien ere, gomitatu dugu gure emanaldirat, zero eta hiru urte arteko haurentzat egokiak diren jostailu eta mintzatzeko. honon, ongieto gizuri mailiz? Ba, honon. Zea dinetaik goiti jostatzen hasten da? Ebe, azkenian, uh, eh, tipitipitik hasten da jostatzen, baina hastapenean jostatzen da bere gorputzarekin niniak ezin ditu jostailuak ajapatu. Baina bere gorputza hasten da muitzen, eta soiten du nola muitzen den, eta gero hasten da bere eskuen soiten nola muitzen diren, eta beraz joko bat da deia, eta joko horrek bere gorputza ezagutarazten dako. Eta gero pixkanaka hori neurologikoki pasatzen da, eta pixkanaka heltzen da jostailuen japatzen, eta hor hor behar dira jostailu tipi batzu proposatu, baina adinak diren jostailuak beste naz eh, kolpatzen alda edo ezin ditu japatu, beraz ener batzen da eta ez da heltzen, beraz hor behar dira laire eh, be, hoxe tipi horiek eh, bezala proposatu, ez sobera ere zentagero nahasten da edo ez dakizo nartu eta behaz behar dira edo oialezko kajatu koloretsuak edo gauza pixka desberdinak zenta adinortan maite dute biziki unkitzia soigitea, entzutia eta hainiz maite dute ma eta horien dako uh, jokoa hori da manipulatzia eta gauza hainitz ikasten dituzte manipulazio hori esker eta ezartzen dituzte horien uh, be, begiena intzinean pasatzen dute eskubatetik besterat lujerat erojtzen dute, erojarazten dute, biltzen, eta ere hauarekin. Eta horien dako, eh, tipi-tipiak direlarik, hauak badu importantzia handi bat. eh, ohakotan, batzutan tipi-tipian inial direlarik, zartzen dira gauza batzu dilindanta, untsa da hori? Ordean, dependitzen du gero adina zen, eta dilindan eta polita izaiteko hori untsa da, gero batzutan ezartzen dira ere niena nien uh, portik delako horiek ba, hor, eta ba, ba. hor jostailiak lotiak dira. Eta ordean, aurrak azken finean ez ditu ahapatzen al soiten ditu, entxatu nahi du ahapatzen, baina ahapatuta ezin du bere ganatu eta berekin ekin hartu. Eta hor dion, azkenian manipulazionea ez da hain ona. Eta hor dion, um, manipulatzen, obeda berekin izaitea ondoan eta emaitia zerbait eta erortzen balin bazako eta ezin balin badu bildu behitzeman, ez eta utzi suegiten eta ez, ezin hartu zaida. Eta hor dion, batzutan, bat, enerbatzen dira edo ez da manipulazione osoa azkenian. Hale, lehenbiziko ordean gu mintzatuko gira, zero eta iru urte arteko jostagailuetaz, hor niniaren aipatu dugu, eta gero, zoin dira? Ebe, gero uh, eh, joan mintzoginen ibiltziaz eta kujitziaz eta hor beraz uh, eh, asten direlarik horien motrizitatea eta horien gorputza untsa ezagutzen ebe interesgarriak dira uh, eh, proposatzia ere uh, deia lekua onditzia zenta behar dute leku gehiago nola zitzultzen diren edo egestan ibiltzen diren beraz behar da josta lekua pixka bat onditu eta gero um, untsa da ere proposatzia gauzak um, ibiltzen direnak ejotekin adibidez otoak edo badira gauza initze jotekin bai, bai, bai. eta hola horiek mugituko direlarik horiekin ekarriko dute horien jostailua e den muitzen den e, jostailu hori eta mm, eta kurritzia sustatzeko ere untsa dira sahiota handi horiek orpusatzen direnak eta hola aujak uh, e, bere be, lehenik uh, sutituko da hartuz uh, jostailu hori be, gainean mm, jajiko da eta hola sutituko da mhm. eta gero hasiko da pusatzen pixka bat eta hola, kurritzia ere landuko du. Baina, gero kasuan behar da, ez da sarkoki horiek behar dira ontsa eh, pizuak izan, eta da jeikitzian bestenaz eh, eh, giberezka edo iten aldu. Beaz, uh, ara, baina, hain izma ite ituzte, hola hasten dira kurritzen, zenta gainera gauzak sartzen ituzte behar eta are, josta ekartzen, arat, unat, eta hori ere, horien dako da joko bizkintez gajia, uh, kajiatzea gauzak, ere maiten ituzte leku bat eta besteat, eta ezartzen dituzte gauzak, kentzen dituzte gauzak, eta hortan pasten aldituzte eh, orenak. Mm. Baina e, biziki intezgarria da, eta e, gauzak lantzen dituzte hori egitean zen, eta ezartzen dute, kentzen dute, hori da, hori da ikasten dutena. Mm. Hala, hori alde batetik, eto, zeri buruz joiten algira? Gero hori be kurri hasten direlarik eta obekio, mm, obekio elzen direlarik kujitzen, horien dako dena da joko eh, kujitzeko, saltoiteko, eskaladatzeko, eta hori dena, beraz, hortan ari dira hainitz, eta inte, biziki untsada horien dako, eta behar dute horien gorputza gerozta obekio ezagutu, beti kasumanez, baina eh, olako jokoak parketan edo etxen, eh, horiek uh, hori sekatzen dute, eta behar zaie pixka bat eman ere sekatzen dutena. Baina gero uh, manipulazionean direnez ere interesgarriak dira adibidez format desberdinetako boatetan ezartziak. Adibidez badira borobilak edo kajatiak edo irukiak eta hori behar dute eh, soegin nolako nolako dien, eta gero soegin eh, boatan ze, nun ezarri behar den eta betan betetzen dute boata hori, beraz hori ere bizikimaite dute, gero denak entzen dute eta eta mani, beti manipulazionean dira, baina beste hein batian Eta uh, geroz eta gehiago eta ubekio manipulatuko dute. Eta berdin uh, dojeak iganez edo gauzak um, eraikitzen dituzte. Eta hor ere, uh, lehenik uh, gauza lodiak behar dituzte eta ez dira egeskiari. Eta gero pixkanaka, pixkanaka gauza tipiagoekin helduko dira gauzen mundatzen. Menen beti hortan dira manipulazionean e, gauzen ezagutzeko eta egiteko. Azkenian, berda, gauza biziki simpler pentsatu? Joko simpliak hobeenak? Bai, azkenean horiek dira obekienak, zenta uh, jokoa baliatzen dute jokoaren dako, eta gero ere desbideratzen dute, eh, asmatzen dituzte, joko desberdinak horrekin. Zenta joko bizkit teknikoak edo direnak, adibidez hainitza argitzen dute, batzuek argitzen dute, musikaiten dute, dena betan, eta horrek azkenean ez dakite sobera zer egin horrekin, eta baliatzen dute memento bat ez, eta gero uzten dute. Beraz, azkenean, joko simpleenek, eh, parada emaiten dete gauza gehiaguren egitea, eta asmatziak. Hori behin baino gehiagotan ikusi da, egu behi garaian, aurrek e, opariak e, ukaiten, eta azkenian, e, e nola da deitzen da, opariaren kartoinarekin jostatzia eta ustea bere isa bai. jokoa. Behara, hori da, hori gertatzen da, zenta horien dako, be, jostailuak jostatzen dira pixka bat, baina interes gehiago maiten dute, e, kartoina hondi hortan ze maiten alden bahnean, edo horiek ukutzen dira bahnean, edo olakoetan, eta eta paperak egiten du ahabotsa edo e, kentzen sintxikatzen alda Bala, eh, badira mm, manipulazionean, badira gauza gehiago azken finean iten aldirenak dioko horrekin baino. Mm ez du balio sobra sos baliatzia xautzea gauza simpleak. ez dakit besterik egeitekoik Be, gero hor gira bi urte arte bai. apepres eta gero manipulazionetik eta untsa direlaik uh, pasatzen dira pixka bat uh, joko irudimena gehiago lantzen duten jokoetarat uh, eh, jana ibaitu be horien historiotipiak egiten dituzte eta hori da ere garatzen hor um, izkuntza ere hor da garatzen eta hor dion horien be, historio tipiak dituzte, pampinarekin jostatzen dira, edo otoak eta garrajian ari dira, eta hor ikusten da zinez manipulazionetik pixka bat dekalatu direla, eta jokoak, jokoari beste zerbait emaiten diote. Mm. Beraz, hala, ez azkenik, zer gaiten aldugun? Ebe uh, jokoa eh, lehen lehenik ustuta urgendako plazer bat dela eta hori ez da antzibiak eta, eta be, guk ere helduek horiekin partekatzen alditugula jokoak eta, eta ez dela bakarri jokoa ikasteko ez eh, kondatzen edo koloriak edo hola. Da zinez uh, aujaren da lan bat bainan plazer bat ere eta ustut horiekin uh, partekatzea plazer hori eta utziz ez imposatuz utziz jiten eta hori horiekin zinez eh, momentu onbat pasatzeko eh, denbora izaitia eh, hori ez da antzi behar ere. Mil esker mailiza. Deusetaz. Oparietaz eta jostailuetaz egindugun emanaldi hau bururatzera doa eta behar ba. Arras bukatzeko aholku bat emanendakoko olentzer hori hainitz hainitz kerotak aipatzen baita gai hau sexismoa jostailuetan ez dela mutikoen jostagailurik ez eta ere nesken jostagailurik jostailuak denentzat eginak direla koloreak denendako eginak diren bezala biziko solas. Hemen dago eldu da eguna Pozik izan eldu da Gailen du baita argitasuna Pozik izan hemen da Hoizeko aizeak nahi ditu eramana bazterrak Oizak argitara ematen du Gauaren egia Egunak fatu ilunen adu Urrengo gaua Not sorry toledoan area bizitzaren neurria O jausten den alea nora ote doan biziko solas emanaldia. hortan bururatzen da milesker eh, emankizununtan parte hartu duten guzieri eta baitare zieri eh, emanaldia burura ino gaikirik eh, izan biziko biziko solas ere gaueko sortziak dira euskal irratietan egunean izan dakoaren eh, bilduma proposatzen dautze gure ingoan.